Ah, tá ligado, malandro é o gato, dá valor na sua gata e foge das cachorras. <laughs> ela vai tirando uma roupa, me dá água na boca, o jeito que ela senta, rebola no capô. É fenomenal, ela bola o beck que eu fumo, ela anda na minha caranga e gosta do jeito que eu te cato. Pago é louco, abri o teto solar do Azira, senta, rebola, calma, respira olha na minha cara e fala que admira. Reciprocidade, eu com a minha bandida. Hoje ela vem de um jeito quente. Dentro de você é tipo uma água fervente. bola mesmo, você é saliente. E com seu beijo doce fragmentou na minha mente do bandido que te comeu e não te abandonou. Mostrou diferença, por isso se apaixonou pelo maloqueiro que é suave, que anda de nave e tá numa vibe. Às vezes a gente briga, acumulação de estresse. Mas isso é um paradoxo, logo menos tu esquece. Bebê, bebê, caminhou comigo como combinado. Disse só a morte vai desfazer nosso laço. Te chupo de frente, te como de quatro. Rebola gostoso pro menino pavilhado. Bebê, Bebê, bebê, bebê. Caminhou comigo como combinado Disse só a morte vai desfazer nosso laço Te chupo de frente, te como de quatro Rebola gostoso pro menino favelado Foi pro menino favelado concorrência, tipo um tanque, ao canal oficial WG Explode Funk.